Հարցը գուցե թե հռետորական է հնչում, քանզի պատասխանն ի սկզբանե հայտնի է այդ համազարգերի հեղինակներին, թե դրանք նախաձեռնած եւ թե դրանց պատասխանած հակամարտ կողմերին, ու կարծես լրացուցիչ բարձաբանումների կարիք չի զգում։ Ասենք ինչու միայն հակամարտ կողմերին։ Դրանք parzից էլ parz են նաև միջազգային հանրության, մասնավորապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համալահագահության համար, որ լիազորված է կազմակերպել ու նպաստել Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության խաղաղ բանակցային կարգավորմանը ու շնայած կրկնում եմ բոլորի համար էլ կարծես թե པարզ է պատասխանը այնուամենայնիվ հարցը շարունակում է մնալ հրատապ քննարկման թեմա դառնալով ինչպես զուտ խոհանոցային զրույցներում նույնպես եւ պետական եւ միջազգային բարձր ատյաններում եւ քանի որ դա այդպես է ուստի վերստին շեշտենք այն իրականում ում են ձեռնտու ադրբեջանա-արցախյան զորքերի շփման գծում հուլիսի 4-ին սկիզբ առած համազարգերը Առավել եւս, որ այդ համազարգերի հավանականությունը կարծես թե չէր զգացում հատկապես հենց այդ օրը, երբ ԵՀԿ առաքելությունը ըստ նախատեսված ժամանակացույցի պլանային դիտարկում էր անցկացնում շման գծի Մարտունու շրջանի արևելյան հատվածի ուղությամբ։ Ճիշտ է, դիտարկման մասին Արցախի արտգործնախարարության մամլոյցարայության հաղորդակցության մեջ գնահատական չի տրվում դիտարկված իրավիճակին։ Այնուամենայնիվ, ընդունենք, որ այդ գնահատանքի բացակայությունը նույնպես ինքնին տեղեկատվություն է։ Այսինքն, եթե դիտարկման մասնակիցները խախտումներ չեն հայտնաբերել այդ հատվածում, հետևաբար իրավիճակը խաղաղեր եւ հնարավոր վտանգի տարեր չեր պարունակում։ Իհարկե, հաղորդագրության մեջ արձանագրվում է, որ ադրբեջանական կողմը ԵՀԿ առաքելությունը դուրս չբերել իր առաջապահ դիրքերը։ Բայց այդ երևույթանը համաձայնենք առաջին անգամ չէ որ հանդիպում ենք։ Քանզի ադրբեջանական կողմը հրադադարի անցած 23 տարում բազմից է դիմել նման անհամաժեք քայլերի, ինչը վաղուց ի վեր կարծես թե սովորական առօրեական երևույթ է դարձել մեզ, ինչու՞ չէ նաև ԵՀԿ առաքելության համար։ Մեջդեռ այդ պարագայում հնարավոր է, որ այս կամ այն կերպ այս կամ այն չափով པարզվեր ադրբեջանական զինուժի նախապատրաստությունը շփման գծի տարբեր հատվածներում հանկարծակի սկիզբ առած հրետակոծությանը եւ հրթրակոծյանն Արցախի դիրքապահների ուղությամբ։ Իսկ པարզվելու դեպքում գուցեև կանխվեր Բաքվի այդ հերթական արկածախնդրությունը։ Փարքասո կապի արտեմիջոցները տալիս են դրա հնարավորությունը եւ ադրբեջանական կողմից դիտարկումն իրականացնող դիտորդները ԵՀ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշկի օկնականներ Մոլդովացի Պետրիկան եւ բրիտանացի Թիլերը կարող էին իրողությանը տեղյակ պահել իրենց անմիջական ղեկավարին իսկ վերջինս էլ իր հերթին վերադասին ԵՀԿ գործող նահագային։ Որպես շղթայական ռեակցիայի արդյունք այդ մասին կերազակվեին թե Մինսկի խմբի համանախագահ դեսպանները եւ թե բնականաբար համանախագահ երկրների արտաքին քաղաքական գերատեսչությունները, իսկ նրանց միջոցով Ադրբեջանա-Արցախյան հակամարտության կարգավորման խաղաղ բանակցային գործընթացի երեակ պատասխանատուները համանախագահ պետությունների առաջին դեմքերը։ Այլ կերպ ասած, բանը կհասներ դիվան բաշուն, իսկ որ հաշտարար երեակը կարող է ճնշում գործադրել հակամարտ կողմերի տվյալ պարագայում նախահարձակ կողմի Ադրբեջանի նկատմամբ, ասենք թե մաթափ տալով արգելեր ու կանխեր նրա ծրագրած այդ ցավալուն խախտումը, կարծում եմ կասկածի տեղիք տալ չի կարող։ Ի վերջո, եթե հակամարտ կողմերի համար ցանկացած բախում անխուսափելի մարդկային զոհերի ու նյութական վնասների խնդիր է պարունակում, ապա ԵՀԿ-ի եւ նրա Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների համար այն արդեն արժանապատվության ու հեղինակության խնդիր է, ինչը ավաղ շատ ավելի մեծ կարելի ասել անչափելի արժեք է քաղաքակիրթ արևմուտքի համար, քան մարդկային կյանքի կորուստները հակամարտության գոտիներում, այդ թվում մեր տարածաշրջանում։ Թե որքան իրատեսական եւ կամ ռոմանտիկ, այսինքն միամիտ է հնչում իմ այս մտածումը հակամարտությունների կանխարգելման մեխանիզմի հարցում, ես չէ որ պետք է դատեմ։ Դա թողնենք այսպես ասած վերադաս միջազգային ատյանների խղճին, բայց որ ԵՀԿ համանախագահներն իրենց վերջին երկու հայտարարության մեջ ակնարկ անգամ չարեցին այդ հանգամանքին, ել չեմ ասում չօգտագործեցին այն կանխելու համար մարդկային կորուստներով ուղեկցված նոր բախումները, կարծում եմ, փաստ է ընդ որում անժխտելի փաստ։ Թեկուզ համոզված եմ, ԵՀԿ առաքելությունը Բաքվի կամայական որոշմամբ առաջապահ դիրքեր շանելու այդ իրողությունը կարող էր էական գործիք ծառայել հուլիսյան փոխհրաձգությունները կանխելու գործում։ Իսկ եթե անգամ անհաջողության մատնվեին կանխարգելման միջնորդական ջանքերը, ապա նույնքան էական ապացույց կհանդիսանար ադրբեջանական զինուժի կողմից առաջինը հրադադարի ռեժիմը խախտելու անժխտելի փաստը վերահաստատելու համար։ Չնայած դույզնից կասկած չունեմ, որ միջնորդական առաքելությունը իդեմս ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հստակ քաջատեղյակ է, թե ով է մեղավոր, ինչպես որ տեղյակ էր 2016-ի ապրիլյան բախումների ժամանակ։ Այլ բան է, որ առաջացած իրավիճակի իրենց գնահատանքներում նրանք դարձյալ առաջնորդվում են համահարթեցման, հավասարեցման, վաղուց ի վեր իր դարն ապրած, պատկերավոր ասած նախորդ ռանդված ու հղկված միևնույն ստանդարտով։ Թե ինչու, քանից է ասել, չկրկնենք, ասողին լսողել է պետք։ Այնուամենայնիվ նորից կրկնեմ հարցը՝ ում էր այս ամենը ձեռնտու։ Հակամարտության հայկական կողմերին, Հայաստանին եւ Արցախին, Ադրբեջանին, փորձենք բարձր Հայաստանի եւ Արցախի պահվածքում անզեն կամ նույնիսկ զինված աչքով անգամ հնարավոր չէ մեղքի նշույլ հայտնաբերել։ Հայաստանը նախապես համաձայնություն էր տվել եւ պատրաստվում էր Նալբանդյան Մամեդիարով հանդիպմանը, որ համաձայն լրահոսի տեղեկատվության ենթադրվում էր անցկացնել հուլիսի 11-ին ավստրիական Մաուերբախ քաղաքում։ Հայաստանը երբեք չի հրաժարվել հանդիպումներից, ինչպես ամենաբարձր մակարդակով, նույնպես եւ նախարարների մակարդակով։ Վաղորոք հայտարարել էր Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Չնայած հայկական կողմերի համար այն գլխից պարզ է, որ այդ առաջկա հանդիպումը հազիվ թե էական առաջընթաց արձանագրի բանակցային գործընթացում, բայց թե Երևանում եւ թե Ստեփանակերտում ամենայն պատասխանատվությամբ գիտակցում են, որ ված խաղաղությունը այնուամենայնիվ շատ ավելի լավ է, քան լավ պատերազմը։ Ի վերջո գաղտնիք չէ, որ բանակցային սեղանի շուրջ անցկացվող հանդիպումները ամեն դեպքում առնվազն պահպանում են այդ ված խաղաղությունը շփման գծում հարաբերական անդորը երկու կողմերի ժողովուրդներին հնարավորություն տալով քիչ թե շատ խաղաղ պայմաններում ապրել ու աշխատել։ Միևնույն ժամանակ դրանք հնարավորինս հերո են վանում հակամարտ կողմերից որևէ մեկի համար լավ պատերազմի հերանեկար, այսինքն լայնածավալ պատերազմն իր բոլոր աղետալի հետևանքներով։ Հետևապես եւ հասկանալի է հայկական կողմերի նախապատվությունը բանակցային երկխոսություններին, այսպես ասած, բանավիճային մենամարտերի տեսքով, ինչն առանձին վերլուծաբանների ինչու՞ չէ, հենց ադրբեջանական կողմի թյուրըմբռնմամբ գնահատում է ոչ այլ կերպ, քան ստատուս քոյի երկարաձգմանն ու պահպանման նողաճանքերը։ Ոչ իհարկե, դա նաև շահագրգիռ միջազգային հանրության եւ նրա լիազոր մարմինների կամքն է, ինչը միանգամայն համահունչ է պաշտոնական Երևանի եւ Ստեփանակերտի սկզբունքային դիրքորոշմանը առասարակ հակամարտությունների եւ մասնավորապես ադրբեջանա-արցախյան հակամարտության կարգավորման խնդրում։ Հայաստանը եւ Արցախ երբեք պատերազմը չեն դիտարկել որպես հիմնախնդրի լուծման առաջնահերթ միջոց, մշտապես համարելով, որ խաղաղ բանակցային կարգավորումն այլ ընտրանք չունի թեկուս չեն էլ բացառում հակառակ կողմի նախաձեռնությամբ նոր պատերազմի հավանականությունը, ինչին պատրաստ են երկու հայկական պետությունների զինված ուժերը, թե սպառազինությամբ, թե զինվորական անձնակազմի մարտունակությամբ ու հայրենի եզերքը պաշտպանելու հաստատակամությամբ։ Արցախը կատարելագործելով հուզորացնելով պաշտպանության բանակը շարունակում է ամուր անառիկ պահել իր սահմանները, երբևէ չդմելով նախարարժան գործողությունների։ Այսինքն ադրբեջանական ժինուժի հետ իր զորքերի շփման գծում իրականացնում է զուտ պաշտպանական մարտավարություն, բնականաբար անհրաժեշտության պարագայում կասեցնելով հակարակորթի ամենայն ոտնձգությունները լինեն դրանք հետախուզական դիվերսիոն ներթափանցման փորձեր, դիպուկահարների կրակոցներ, տարբեր հրազենային եւ հրթիռահրետանային այլ զինատեսակներից պարբերական հրաձգություններ։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը կանոնավոր կերպով ընդունում ու բանակցում է ԵՀԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին նրանց տարածաշրջանային այցերի ժամանակ, ներկայացնում իր սկզբունքային դիրքորոշումներն ինչպես ընդհանուր առմամբ հակամարտության վերջնական կարգավորման ու տևական խաղաղության խնդրում, նույնպես եւ այդ խնդրին առնչվող հավելյալ հարցերում։ Այդ հանդիպումներում Ստեփանակերտի գլխավոր էական եւ ընդգծեմ արդարացի պահանջն Արցախի հանրապետության լիարժեք մասնակցությունն է բանակցային գործընթացին, որպես հակամարտության իրավահասար կողմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ միասին։ Այն ինչ տակավին 1994-ի դեկտեմբերի 5-ից 6-ը տեղի ունեցած իր նիստում կանխորոշել եւ իր ընդունած եզրափակիչ փաստաթղթում որպես դրույթ ամրագրել է ԵՀԿ գագաթնաժողովը։ Ելրումն արձանագրենք նաև, որ Արցախի հանրապետությունը խիստ շահագրգռված է խաղաղության, թեկուս ոչ իր կամքով փխրուն հարաբերական խաղաղության պահպանման խնդրում, ինչը նրան հնարավորություն է տալիս վերջնականապես վերականգնել 1991-1994 թվականների Արցախյան հայրենական պատերազմի ծանր հետևանքները, զարգացնել երկրի տնտեսությունը, բարելավել ժողովրդի սոցիալական վիճակը, առաջընթաց ապահովել քրթական, գիտական, մշակութային, առողջապահության եւ մյուս ոլորտներում ու բնակավարներում, այլ կերպ ասած ապրել լիարժեք խաղաղ ստեղծարար կյանքով։ Եվ եթե նույն հուլիսի 4-ի երեկոյան Արցախի պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակարակորթի նախահարձակ ակտիվություն ճնշելու համար շման գծի հարավ-արևելյան հատվածում ձեռնարկեցին պատասխան գործողություններ, ապա դա բարիս բուն իմաստով ոչ այլ ինչ էր, քան հարկադրված քայլ։ Այլապես դժվար չէ պատկերացնել այն ցաներ հետևանքները, որ կարող էր պատճառել ադրբեջանական նախահարձակ հրաձգությունը։ Մանավանդ հակառակորդի ժնուժն այն իրագործում էր նաև TR-107 տիպի համազարգային հրթիռային կայաններից, Իլրումն տարբեր տրամաչափի ականանետերի, հաստոցային նռնականետերի եւ այլ զինատեսակների։ Եվ ամենևին Արցախյան ուժերի մեղքը չէ, որ պատասխան գործողության հետևանքով զոհեր եղան ադրբեջանական կողմի նաև քաղաքացիական բնակչության շրջանում, այդ թվում Ալխանլու գյուղի երկու բնակչուհի՝ Միկին եւ նրա երկամյա թորնուհին։ Դա երևի անխուսափելի էր, Անխուսափելի էր, քանզի ադրբեջանական կարակակետը, որտեղից հրտերակոծում էին այդ կայանքները, տեղակայված էր հենց նույն այդ գյուղի անմիջական հարևանությամբ, բնակելի տներից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա։ Ավելին, գյուղի փողոցներով են անցնում այդտեղ տեղակայված զորամասի խրամատները։ Այլ կերպ ասած, Բաքուն իր հարվածային ուժերի համար պաշտպանական վահան է դարձրել քաղաքացիական բնակչությանը, ենթադրելով, իզգուցե վստահ լինելով, որ հայկական ժինուժը պատասխան կրակ չի բացի այդ ուղությամբ։ Իսկ ինքը կարող է անպատիժ շարունակել Արցախյան դիրքերի գնդակոծությունը։ Առասարակ պատմությանը խորտ չեն պատերազմական գործողությունների ընթացքում խաղաղ բնակչությանը որպես վահան օգտագործելու իրավիճակները։ Այդ հանցավոր վարվելակերպին, ինչպես վկայում է պատմագրությունը, քանիցս դիմել են հիտլերյան ֆաշիստները երկրորդ աշխարհամարտի ընթացքում, մանավանդ խորհրդային միության տարածքում ծավալված պատերազմական գործողությունների ընթացքում։ Ասենք ինչու հերուն գնանք։ Նույն այդ վարվելակերպն է վերջին տարիներս որթեգրած իսլամական պետություն կոչեցյալ ահաբեկչական խմբավորումն Իրաքի եւ Սիրիայի տարածքում հարձակման անցած երուզակների արշևից դեպի հակառակորդի դիրքերը քշելով խաղաղ բնակիչների ամբողջին։ Նույն այդ ֆաշիստական թե իսլամիստական նախադեպերն ահա ընդօրինակել է ադրբեջանական կողմը գետակցաբար հայկական կողմի թիրախ դարձելով խաղաղ բնակավայրը։ Եվ հիմա, երբ այլևս անշրջելի է տեղի ունեցած ցավալի փաստը, Վայնասուն է բարձրացրել աշխարհում մեկ բոլոր հնարավոր ու անհնարի միջոցներով փորձելով վարկաբեկել հայերին։ Ըստ երևույթին Բաքուն մանկուրտի իր հոգեբանությամբ ու գիտակցությամբ Մոռացության է մատնել եղերական դեպքը Մարտունի շրջկենտրոնում անցյալ տարվա ապրիլի սկզբներին, երբ ադրբեջանական զինուժի հրետակոծության հետևանքով զոհվեց դպրոցական Վաղինակ Գրիգորյանը, իսկ երկու այլ դպրոցականներ ծանր վիրավորվեցին։ Բայց արդյոք մենք հայերս եմես հետ միասին մնացյալ աշխարհը մոռացել են այդ ամենը։ Շարունակենք մեկնաբանության վերնագրում հնչած հարցի պատասխանի որոնումները եւ այս անգամ անդրադառնանք Ադրբեջանին։ Այդ երկրում, ինչպես տեղեկանում ենք հենց ադրբեջանական լրահոսից, այլ չափանիշներ են գործում։ Չնայած բնական մեծ pašարներին ու զարգանալու առաջադիմելու առավել քան լայն հնարավորություններին, մեր ճարակամ հարևանների, այսպես ասած, բախտի չարխը շարունակաբար տեղապտույտ է տալիս։ Տնտեսությունը հետսեթե քայքայում է, գրեթե համատարած է դարձել ժողովրդի աղքատությունը, ծաղկում է ապրում կաշառասունությունը, փլուզվում է բանկային համակարգը, սպառվում է արտահանման գլխավոր աղբյուրը, նավթի եւ գազի արտադրանքը, ընդ որում, երբ դրա ընդամենը 15%-ն է պատկանում Ադրբեջանին, իսկ մնացածն արտասահմանյան ընկերությունների փայաբաժին է։ Հետևաբար անկասելի թեթևանում է նավտադոլլարների քսակը, որի եղած պարունակությունը սորուն ավազի պես մեծամասամբ փոսում է իշխանական վերնախավի անհատակ գրպանը, չնչին բաժին թողնելով ժողովրդի հիմնական զանգվածի կեցության համար։ Միայն Ալիևների կլանը տարեկան 40 միլիարդ դոլար է կլանում այն տեղափոխելով արտերկրի բանկային հաշվներ։ Այդ մասին բառացիորեն օրերս եմ լսել տարակիր լրագրող Գանիմատ Զահիդովից։ Եվրոպայում նրա հիմնած Ադրբեջան սասի ադրբեջանական զայն էլեկտրոնային հեռուստաալիքով հերթական մեկնաբանության ժամանակ։ Թե որքան ստույգ ու հավաստի է այդ տեղեկությունը, դժվարանում եմ ասել, բայց անգամ եթե այդ գումարը նվազեցնենք 2 կամ 3 անգամ, դարձյալ ահրելի թիվ է կազմում։ Իդեպ ադրբեջանցի այդ լրագրողի մեկ այլ մեկնաբանության մեջ հանդիպել եմ նաև այսպիսի մի դատողության։ Նախագահ Ալիևը ասել է նա. «Մշտապես պարծանում է, թե Ադրբեջանի միայն ռազմական բյուջեն շատ ավելին է, քան Հայաստանի պետական բյուջեն»։ Արդյոք երկրի ռազմական բյուջեն թե այդ բյուջեից իր իսկ Ալիևի գրպանած գումարը հարցնում է նա հավելելով թե զինված ուժերի պահպանման ու սպառազինության համար նախատեսված այդ հսկայական բյուջետային միջոցներից իրականում հազի մի շնչին գումար է մնում բանակի ծախսերը հոգալու համար Այդ մնացորդային գումարներով արտասահմանյան երկրների արտադրողներից գնում են վաղուց բարոյապես մաշված սպառազինություն, իսկ եթե չի հերիքում, ապա պակասը փորձում են լրացնել կամայականորեն զգալի պահումներ կատարելով սպաների, ենթասպաների ամսական աշխատավարձերից, անգամ շարքային ժենվորների աննշան ամսավճարներից։ Ինչ վերաբերում է Արցախի խնդրում Բաքվի դիրքորոշմանը, ապա այն շփման եւ ոչ մի եզր չունի հակամարտությունների կարգավորման համընդունելի քաղաքակիրթ մոտեցման հետ։ Ղարաբաղն ամբողջությամբ կամ պատերազմ Ահա ադրբեջանական իշխանությունների սկզբունքը։ Դա իհարկե ներկա ժամանակաշրջանի համար։ Հերանեկարը Բաքուն տեսնում է այլ ցավալային ընդգրկման մեջ, ներառելով նաև Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս տարածքը, այն համարելով Ադրբեջանի պատմական հող։ Այսինքն Արցախյան հանգույցի վերջնական լուծումը կարելի ասել չի բացառում հետագա ճշնամանքն ու այդ հիման վրա նոր պատերազմի սանձազերծումն Ադրբեջանի կողմից ողջ Հայաստանը զավթելու, իրեն բռնակցելու հիվանդագին մարմանջով։ Պատահական չէ, որ ոչ միայն հայերից, այլ նաև տարածքի շատ վերլուծաբանների գնահատանքով ադրբեջանի դիվանագիտական ջանքերը, մասնավորապես Արցախյան խնդրում, նշույլ անգամ կառուցողականություն չեն պարունակում։ Կառուցողականություն թողնենք մի կողմ, բանն այն է, որ դրանք անհեթեթ են ըստ էության։ Զորօրինակ արտգործնախարարների քիչ առաջ նշած հանդիպման պարագայում ահա թե ինչ դիրքորոշման է Բաքուն։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամլո խոսնակ Հիկմետ Հաջիևը վերապահումով նշելով, որ Բաքուն նույնպես դեմ չէ մասնակցել այդ հանդիպմանը, քանզի այդ հարցը պետք է ուսումնասիրվի համալիր կերպով, որից հետո նոր միան կտրվի պատասխանը, խոսքը շարունակում է այսպես. Մեջբերում եմ. Ադրբեջանը ոչ հանուն նմանակման է մասնակցում բանակցություններին։ Մեր դիրքորոշումն ամուր է։ Մենք ցանկանում ենք սուբստանտիվ բանակցություններ մեջբերման ավարտ։ Սուբստանտիվ թարգմանաբար նշանակում է ինքնուրույն անկախ, որ օգտագործում է նաև դիվանագիտական բառապաշարում։ Միջդեռ հակամարտությունների կարգավորման սուբստանտիվ բանակցություններ հասկացությունը նշանակում է դրանց համար նոր պայմանների ստեղծում։ Սկզբունքորեն հնարավոր է, որ դրանք ստեղծվեն, եթե հակամարտ կողմերի մասնակցությամբ ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ ընդունվի համատեղ որոշում բանակցությունների ձևաչափը փոխելու, դրանցում Ստեփանակերտի ներկայացուցիչին ներգրավելու մասին։ Միջդեր Բաքուն հենց ինքն է, որ արգելակում խոչընդոտում է պաշտոնական Ստեփանակերտի լիարժեք մասնակցությունը բանակցային գործընթացին։ Թեկուս խնդրի դրական լուծման օկտին քանիցս հրաապարակավ հանդես են եկել կարգավորման միջնորդական առաքելության անդամ համանախագահները, այլ կերպ ասած, Բաքվում արկայ է մի անհետ հետկացություն, երբ աչ ձեռքը չգիտե թե ինչ է անում ցախ ձեռքը։ ձերք Պատահական չէ, որ ինչպես վերջերս հայտարարել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը, ադրբեջանական ապաշնոր դիվանագիտությունը տանուլ է տալիս բարձրացակապես բոլոր ուղություններում։ Քաղաքական վերլուծաբանները մեկնաբանելով թե ինչն է Բաքվին դրթել դիմելու հրադադարի հուլիսյան խախտումներին, տարբեր պատճառներ են մատնանշում, Կյանքի վատարացող պայմաններից բնակչության շրջանում հարաճուն դժգոհությունն ու բողոքն արտաքին վտանգի ահագնությամբ սկողելու ձգտումը, հայկական կողմերի նոր պատերազմի սանձազերծմամբ սպառնալիքը, միջազգային հանրությանը առանձնապես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը բացառապես Բաքվի շահերը պարտադրելու ցանկությունը, խաղաղ բանակցությունների այլընտրանքի, ուժի կիրառման անխուսափելիության ցուցադրումը բանակցային գործընթացն այլ միջազգային հարթակ տեղափոխելու անհրաժեշտության կարևորումը, մեծ 20-յակի համբուրգյան գագաթնաժողովի գործոնը եւ այլն եւ այլն։ Անշուշտ ճշմարիտ է պատճառահետևանքային այդ տեսլականը, որոնք թե առանձին առանձին եւ թե իրենց ընդհանրության մեջ պարունակում են մեր հնչեցրած հարցի սպարիչ պատասխանը, այսինքն թե որտեղ է թաղված շան գլուխը։